assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Və aleykum assalam, Allah bərəkət. Paylaşmağı yaddan çıxarmayacağım da olmasa. Bir də səs məsələsini də qeyd eləyin, səs necə gəlir inşallah. Paylaşmağı yaddan çıxarmayın qardaşlar. İnşallah indi başlayacaq. E, qısa bir dərs olacaq e, bu e, şəhidlik barəsində və həmçində e, sual-cavab olacaq. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayı vel mursalin. Ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu qavli. Birincisi, əz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, əz müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonrasını hər birinizə ucu və böyük ona Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm. Həqiqətən də <clears throat> Allah subhanahu və taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. E, əziz müsəlmanlar, e, deməli biz dünənləri e, cihad barəsində və həmçinin cihad kəlməsinin hansı mənanı daşıdığını və həmçinin şəhidlik barəsində və şəhidliyin fəziləti barəsində Allah Resulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin dilindən bizlərə söylənilən bəzi hədisələrə toxunduq. Və inşallah bu günləri də e, deməli e, Allah yolunda döyüşməyin, şəhid olmağın fəziləti barəsində digər hədislərə toxunmağa davam edəcəyik. E, ilk öncə hər birinizdən e, xahişim odur ki, paylaşmağı unutmayın. Əlahüstə bu WhatsApp-da qruplarda və s. çünki internet zəifdir deyənə e, paylaşmaq olmur. Paylaşın inşallah ki, e, kimdə varsa istifadə etsinlər. Deməli, e, dəyərli müsəlmanlar, e, biz dünənləri söylədik ki, necə ki İbn Qeym rahimehullah Zadul Məad kitabında söyləyir ki, yəni Allah yolunda kafirlərə qarşı döyüşmək şərt o deyil ki, silah ilə döyüşəsən. Bu günləri əlhəmdülillah ki, Allaha sonsuz sayda həmsənalar olsun ki, ordumuzda kifayət qədər qüvvə var, kifayət qədər əskərlərimiz var. Allah Subhanahu taala onlara güc-qüvvət versin və düşmənə qarşı döyüşürlər. Və rezerv də necə ki deyilir ki, yəni artıq rezerv də hazırdır. Yəni nə qədər lazımdırsa kifayət qədər, yəni döyüşməyə əskərlərimiz var. Ona görə də Allah yolunda döyüşməyə yalnız silah alıb e, düşmənlə döyüşmək deyil. Həmçinin insanın malı ilə Allahın yolunda yardımlaşması bu günləri hər birimiz bacardığımız qədər kimin nəyə imkanı çatırsa, kimin nəyə gücü çatırsa, Allah yolunda orduda olan, yəni döyüşdə olan əsgərlərimizə Allah yolunda yardım etməlidir. İstənilən bir şeylə. Necə ki Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında <clears throat> sahabelər bilirsiniz ki, kasıb idilər. Hətta həmçində müşriklər onları o qədər boykot etmişdilər ki, heç kəs onlarla alış-veriş, ticarət etmirdi. Və Allah Rasulunun zamanında bir ovuc xurma ilə Allah yolunda döyüşənlərə kömək edənlər oldu. Bir ovuc xurma ilə gətirdi, deyirdi ki, hansısa mücahid Allah yolunda döyüşən e, oxurmadan istifadə etsin. Hətta bəzi münafiqlər Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin bu sahabələrinə istehza etdilər ki, yəni bunların əməlinə bax, yəni heç bir şeyləri yoxdur. Xurma ilə mücahidlərə, Allah yolunda döyüşənlərə kömək edir. Lakin Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm onların etdiyi, yəni onun etdiyi bu bir ovuc xurmanı qiyamət günü dağlar boyda savablarla əvəz edilməsinə nə etdi? Söylədi. Ona görə də e, hər bir müsəlman malı ilə Allah yolunda nə etməlidir? Yardım etməlidir. Və bu günləri e, döyüş varsa, düşmənlə vuruşmaq varsa, deməli şəhidlər də olacaq. Deməli çətinliklər də olacaq, əzab, əziyyət də olacaq. Çünki bu Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bizə buyurduğu kimi İslamın zirvəsidir. Yəni cihad İslamın zirvəsidir. Dirəyi namazdırsa İslamın, onun zirvəsi, onun başı Allah yolunda döyüşməkdir. Bu günləri bizdə əsl cihaddır. Allah yolunda da döyüşməkdir. Dövlət başçımız əmr verib, hamı getsin döyüşə və həmçinin də düşmənlər, kafirlər, açıq aydın torpaqlarımızı zəbt edib və torpaqlarımızı nə etmişlər? E, tutmuşlar. Və elhamdülillah ki, e, bu günləri onlara qarşı döyüşmək, hər bir şeylə müsəlman çalışmalı nə etsin, yardım etsin. Və necə ki, gəlib hədislərdə Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kimdir Allah yolunda döyüşəni təchiz edərsə, döyüşənin savabından heç bir şey əskilmədən onun savab qazandığı savab qədər də o döyüşəni təchiz edənə verirlər. Subhanallah. Yəni baxın, bir əskərin paltarlarını bu günləri elhamdülillah ki, sıravi vətəndaşlar necə kömək edirlər? Ən azından onun geyimini alıb göndərmək, ayaqqabısını alıb göndərmək, papağını alıb göndərmək. Bu günləri biz bilirik ki, e, <clears throat> o döyüş gedən bölgələrdə soyuqdur hava. İndi yəni sən təsəvvür edin ki, sən Allah yolunda hər hansı bir əsgəri geyindirirsənsə, onu təchiz edirsənsə, nə bir şeylə, onun qazandığı savabdan eyniləsən də qazanarsan. Subhanallah lazım. Hətta sən o döyüşdə iştirak etmədən belə. Ona görə də cihad İbn Qeym rahimehullahın dediyi kimi yalnız ələ silah alıb döyüşmək deyil, malı ilə insanın nə etməsi, Allah yolunda yardımlaşmasıdır. Və başqa bir rivayətdə gəlib ki, Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur. Allah yolunda döyüşəni təchiz edən özü döyüşmüş olur deyir. Allah yolunda döyüşənin ailəsinə baxan özü də döyüşmüş olardır. Subhanallah. Deməli döyüş varsa kafirlərə qarşı əziz müsəlmanlar mütləq itki də olacaq. Şəhidlərimiz də olacaq, yaralılarımız da olacaq. Ona görə də onların ailəsinə yardım etmək, onların ailəsinə, ailələrinə baxmaq, ailələrinə yardımlar göndərmək, köməklik eləmək. Bunu özü də dinimiz, Allah Rəsulü bizlərə nə etib, tövsiyə edib ki, bunu etmək mal ilə Allah yolunda nə etmək, yardımlaşma, Allah yolunda cihad etməkdir. Və sonra biz söylədik ki, hər bir müsəlmanın qəlbində hər bir müsəlmanın içində olmalıdır. Allah yolunda nə etməyi? Döyüşmək, Allah yolunda şəhidlik olmaq. Kimin içində, kimin qəlbində, niyyətində bu niyyət, yəni Allah yolunda döyüşmək olmazsa, o insan münafiqlərdən sayılar. Ona görə mütləqdir ki, hər bir müsəlmanın niyyəti olmalıdır. Allah yolunda gedib döyüşmək, Allah yolunda vuruşmaq. Lakin Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduğu kimi Allah Taala öz qullarını seçir. Kimlər ki onun yolunda gedib döyüşüb şəhid olacaqsa Allah Taala onları seçir. Necə ki Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. Həqiqətən də Allah yolunda döyüşənləri, həcc və ümrə edənlər Allah Taala'nın nümayəndələridir. Yəni Allah Subhanahu taala onları seçib. Allah Taala seçib ki, bu insanlar Allahın yolunda gedib döyüşüb şəhid olacaqlar. Subhanallah. Və həmçində bilin ki, Allah Taala onun yolunda döyüşə çıxanlara, Allah Taala onun yolunda cihada çıxanlara, Allah Taala onun yolunda mücahidlərə, Allah yolunda döyüşənlərə yardım edənlərə Allah Subhanahu Taala yardım etməyi öz üzərinə götürüb. Allah Taala öz üzərinə götürüb, insanlar yox. Baxın görün Allah Rəsulü nə buyurur? Üç nəfər vardır ki, onlara yardım etmək Allahın üzərində bir haqqdır. Yəni Allah Subhanahu taala öz üzərinə haqq edib o üç qrup insana yardım etməyi. Allah yolunda vuruşan mücahidə az azadlığa qovuşmaq üçün özünü azad edən köləyə və özünü zinadan qorumaq üçün evlənən kimsəyə. Allah Taala bu üç qrup insana yardım etməyi özlərinə nə edib? Haqq edib. Başqa bir rivayətdə gəlir ki, Allah Rəsulü Əbu Umamədən deyir ki, 3 nəfər vardır ki, onlar Allahın öhdəsindədirlər. Allahın öhdəliyindədirlər. Onlardan biri Allah yolunda cihada çıxarsa, o insan Allahın öhdəliyində olar. Sonra Allah Rəsulü buyurur, kim ibadət etmək üçün məscidə gedərsə, o insan da Allahın öhdəliyində olar. Subhanallah. Yəni Allah Subhanahu taala bu kimsələrə qorumağı, onlara yardım etməyi Allah Taala öz üzərinə götürmüşdü. Deməli, Allah yolunda əskərlərimizə bu günləri yardım etməyi, malla, mülklə, hər bir şeylə, özü də nədir? Allahın yolunda cihad etməyi, döyüşməkdir. Və həmçində dualar. Bu günləri müsəlmanın silahı, ən güclü silahı dua etməkdir ən güclü silahı dua etməkdir ki, Allah Subhanahu taala güc qüvvət versin əskərlərimizə, döyüşdə olanlarımıza. Allah Taala onların ayaqlarını sabit qədəm etsin, qollarına güc qüvvət versin ki, düşmənə arxa çevirməsinlər. Düşmənə arxa çevirməyib onun üzərinə yürüsünlər. Və bilsinlər ki, Allah yolunda şəhid olan bir kimsə heç bir ağır acı hiss eləmir. Necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən biriniz o çimdik necə hiss eləyir ha. Və o cür nə deyir Allah yolunda şəhid olan da ağrını o cür nə hiss edir. Sanki deyir çimdiklədilər onu deyir. Subhanallah lazım. Yəni bunu Allah Taala məhz Allah yolunda döyüşən şəhidlərə verir. Ona görə də bu günləri biz burada olan müsəlmanlar, dövlətimiz, hər birimiz gecənin üçdə birində ayağa duraraq və həmçinin də hər bir fərz namazından sonra gündəlik qıldığımız 5 namazdan sonra, namazın səcdələrində, namazdan sonra ordu olan əskərlərimiz üçün, döyüşən əskərlərimiz üçün və həmçinin də onlara yardım edənlər üçün, həmçinin dövlətimiz üçün dua etməliyik ki, Allah Subhanahu taala dövlətimizi qorusun, bizlərə güc-qüvvət versin, dövlətimizə yardımçı olsun və düşməni Allah Taala zəll etsin düşmənin qəlbinə qorxu, zəlillik salsın, bizləri isə onların gözündə izzətli, qüdrətli və qüvvətli etsin. Bu dualarınızı əskərlərimiz üçün, döyüşçülərimiz üçün nədir? Unutmayın əziz müsəlmanlar. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar <clears throat> Allah Subhanahu taala şəhidə elə bir gözəl özəllik verib ki, Allah Taala şəhidləri qəbrin o fitnəsindən, qəbir əzabından Allah təala qoruyacaq onları. Necə ki gəlib ki, hədislərin birində sahabelərdən biri Allah Rasuluna deyir ki, ya Rasulullah, e, nəyə görə deyir möminlər qəbir fitnəsinə deyir, məruz qalırlar. Baxın, subhanallah. Suala baxın Allah Rasuluna. Deyir ki, nə üçün möminlər qəbir fitnəsinə məruz qalırlar? Lakin şəhidlər isə yox. Qəbir fitnəsi, sorğu sualı möminlər üçün olacaq. Lakin şəhidlər üçün isə yox. Allahu akbar. Görün nədir Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm. O buyurur ki, onların başlarının üzərində qılıncların deyir parıltısı fitnə olaraq onlara nədir? Kifayətdir. Fitnə olaraq Allah yolunda döyüşənlər üçün bu kifayətdir. Əgər o günləri, o vaxtı Allah Rasulunun zamanında bu qılınc idisə, bu günləri Allah yolunda döyüşənlərin başlarının üzərində bombaların və s. şeylərin partlaması və s. onlara fitnə olaraq deyir kifayətdir ki, Allah Taala onu bu dünyada verir, qəbirdə isə onları qəbr əzabından Allah Taala qoruyacaqdır. Və bilirsiniz ki, dəyərli müsəlmanlar, Allah Taala cənnətdə cənnətin qapıları vardı ki, hansı ki o qapılardan hər birindən müəyyən bir ibadət sahibləri çağırılacaq. Oruç tutanlar biz bilirik ki, Rayyan adlanan bir qapıdan çağırılacaqlar. Hansı ki onlar o qapıdan yalnız Allah üçün oruç tutanlar girəcək, başqa kəslər girməyəcək. Həmçinin də digər ibadətlər də belədir. Və Allah subhanahu va taala cənnətin qapılarından birini Allah yolunda cihad edən mücahidlər üçün hazırlamışdı. O qapıdan yalnız Allah üçün döyüşüb şəhid olan mücahidlər girəcək, başqa heç kəs girməyəcək. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, Allah Taala bizləri də o kəslərdən etsin. Həmin o qapıdan gələn kəslərdən. Allahu ekber. Və e, Həmçinin, həmçinin dəyərli müsəlmanlar, <clears throat> şəhid o kəs ki, hansı ki, Allah yolunda döyüşür, Allah yolunda vuruşur və hətta o çətinlik biz bilirik ki, cihad ağır bir ibadətdir. Necə ki, bütün ibadətlər Allah üçün olduğu üçün, Allah Allaha edildiyi üçün cihad da Allah üçün olmalıdır. Və biz bundan öncə də söylədik ki, bütün ibadətlərin şərtləri, qayda qanunları var. Yəni şəriət bütün ibadətlər üçün şəri ə, e, şərtlər, qayda qanunlar tətbiq edib. Namaz üçün namazın vacibləri, rükunları, nə pozur, nə pozmur namazı, bəyənilən, bəyənilməyən hərəkətlər. Eyni ilə cihadda da belədir. Cihadda da qaydalar, şərtlər var. Kim necə gəldi, nə cür etsə belə o cihad sayılmaz. Allah yolunda olan cihadın qayda qanunları var ki, hansı ki şəriət onları təyin edib və o da Allah və Rasulun əmr etdiyi şəkildə nə edib? Təyin etmişdir. Baxın, dəyərli müsəlmanlar, Allah Rasulü buyurur ki, bir müsəlman kişinin Allah yolundadır nəfsinə toz gedərsə, şübhəsiz ki, Allah cəhənnəm odunu deyir ona haram edər. Başqa bir ayədə Allah Rəsulu buyurur ki, kim Allah yolunda döyüşə gedərsə, batdığı deyir toz torpağın misli, e, misli qiyamət gün onun üçün deyir müşk olacaqdır. Allahu akbar. Yəni döyüş zamanı və yaxud da Allah yolunda müsəlman torpaqlarını qorumaq, səngərdə durmaq, əskərlərə yardım etmək və bu işdə toza, torpağa bulaşmaq Bunlar özləri hamısı nədir? Bir müsəlman bir kimsə üçün Allah yolunda olursa, mütləq ona savab gətirəcəkdir. Və ona görə də Allah Rasulü buyurur ki, Allah yolunda toz torpaq ilə cəhənnəmindir tüstüsü heç vaxt bir araya gəlməz. Heç vaxt bir araya dir gəlməzdir. Və burada <clears throat> Allah Rasulundan cənnətə birinci girən dəstə barəsində soruşurlar və Abdullah ibn Amr radiyallahu anh, deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bizlərə buyurdu ki, ümmətimdən cənnətə birinci dəstəyə kimin daxil olacağını bilirsinizmi? Və biz dedik ki, Allah və Rasulü daha gözəl bilir. O birinci dəstəyə, hansı ki, cənnətə girəcək, onlara kimlər daxildir? Və Allah Rasulü buyurur ki, e, mücahidlər hansı ki Allah yolunda qılıncları deyir çiyinlərində ölənə qədər deyir döyüşmüşlərdir. Qılıncları çiyinlərində Allah yolunda döyüşüb ölənə qədər, yəni şəhid olana qədər döyüşmüş kimsələr cənnətə ən birinci girən zümrə olacaqdır. Allah Subhanahu taala onlara bu neməti bəxş edəcəkdir. Və bilin ki, İslamın zirvəsi İslamın zirvəsi cihad olduğu üçün Allah Subhanahu taala bu ibadətə böyük bir dəyər vermişdi. Necə ki Allah Rəsulu buyurur ki <clears throat> Allah yolunda döyüşmək Allah yolunda deyir. 1 saat cərgədə durmaq, baxın. Allah Rəsulu buyurur ki, Allah yolunda 1 saat deyir, cərgədə, səhflərdə durmaq 60 il gecə namazlarına durmaqdan daha xeyirlidir bir müsəlman üçün. 60 il gecə namazlarına durmaqdan nədir? Daha xeyirlidir. Və <clears throat> bilin ki, elhamdülillah ki, e, çox vaxt sual verirlər ki, bəs namazlar, yəni ibadət edənlər var, ibadət necə olur e, döyüş bölgəsində? Və bu barədə Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləmdən bir çox rəvayətlər varid olmuşdu. Və buna qorxu namazı deyilir. Qorxu namazı hansı ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüş zamanı sahabelər ilə bir yerdə cəmaət şəklində qılmışlar. Bu namazın adı qorxu namazıdır. Və namaz fərqlənir. Digər namazlardan fərqlənir. Nə üçün? Çünki rəvayətlərdə gəlib ki, Buxar Müslimdə keçən hədislərdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qorxu namazı və Allah Rəsulu Zatur Riqa və s. döyüşlərdə Zatur Riqa döyüş e, yerin adıdır və o yerin adına görə e, həmin o yerdə döyüş baş verdiyinə görə ona bu ad verilmişdi. Və sahabelər rivayet edir ki, e, biz Allah Rəsulü ilə cemaat namazı qıldıq və qorxu namazını qıldıq. Və sahabelər deyir ki, düşmən bizim ilə, yəni bizim ilə qiblə arasında idi. Və sahabə deyir ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmlə bir namaz qılanda, qorxu namazını qılanda birinci cərgə əllərində silah düşmənlə düşmənə tərəf baxırlar. Namazın qılınma qaydası budur. İkinci dəstə isə, ikinci səhv arxalarında dayanırlar. Arxalarında dayanıb namazlarını qılırlar və birinci səhv düz e, düşmənə tərəf baxır. Və sahabə deyir ki, bizim ilə qiblə arasında idilər bir rükət qıldıqdan sonra, bir rükət, iki rükətli namazdır, bir rükət qıldıqdan sonra onlar yerlərini dəyişərlər. Deməli, arxada dayanan və birinci rükəti qılanlar irəli keçirlər, düşmənə tərəf baxırlar. Düşmənə tərəf dayananlar isə arxaya keçərək namazlarını birinci rükətlərini qılırlar. Və bu cür nə? İki rükəti nə edirlər? Tamamlayırlar. Və bu namazın qılınma qaydası budur qorxu namazı. Və həmçində döyüşdə olanlar namazlarını birləşdirib səfər kimi nə edə bilərlər, qıla bilərlər. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə buyurur ki, səfər əziyyətdən bir parçadır. Və biz Allah Rəsulunun səfərlərinə baxdığımız zaman onun səfərləri ancaq cihad, döyüş, çətinliklə bağlı olub. Hicrət və s. Və ona görə də Allah Rəsulü namazlarını ibadətlərini bu cür edərdi, səfər qılardı. Və döyüşdə də dediyimiz kimi qorxu namazı qılınır və o qorxu namazının qılınma qaydası da budur. Birinci səhv düşmənə tərəf baxır, arxada da ikinci səhv dayanır, namazlarını qılırlar, birinci rükəti. Birinci rükəti qılandan sonra yerlərini dəyişirlər. Və bu cür nə? <clears throat> İki rükət namazı nə edirlər? E, tamamlamış olurlar. Burada çox gözəl bir hədis var. Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm Allah yolunda döyüşən mücahidin misalını çəkir və ondan soruşurlar ki, Allah yolunda döyüşən mücahidin misalı nədir? Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, e, Allah yolunda olan mücahidin misalı dayanmadan, dayanmadan oruç tutan və gecələri ibadətlə keçirən misalı kimidir. Allah yolunda döyüşən mücahidin misalı dayanmadan oruc və dayanmadan namazlarını qılan misalındadır. Subhanallah. <clears throat> e, sonra dəyərli müsəlmanlar <clears throat> deməli söylədiyimiz kimi e, yəni Allah yolunda döyüşməyə hər bir müsəlman e, əgər kimsə gedə bilmirsə və yaxud da yaşı artıq çoxdursa, hansı ki bu günləri biz bilirik ki, e, səfərbərli e, 35 e, səhv etmirəmsə 35 yaşa qədərdir. Və 35 yaşa qədər olanları nə edirlər? Döyüş bölgələrinə çağırırlar. Və əgər kimin yaşı çoxdursa, dediyimiz kimi duaları ilə və həmçində Allah yolunda malı ilə, mülkü ilə nə etmək, onlara yardım etmək, dəstək vermək, köməklik etmək. Və bu da bu kimsə də nədir? Allah yolunda <clears throat> o savabı qazanmış olacaqdır. Allah yolunda o savabı qazanmış olacaqdır. Və e, dəyərli müsəlmanlar e, çox vaxt sual verirlər ki, bəs əgər e, valideyn icazə verməzsə bu zaman necə olacaq? E, ümumiyyətlə e, cihadın növləri var və bizim e, olduğumuz bu hal müdafiə cihadıdır. Çünki düşmən artıq bizim torpaqlardadır və bu zaman valideynin icazəsinə ehtiyac olmur. Və biz bilirik ki, şəriətimiz hər bir zaman valideynə itaat etməyi bizlərə əmr edib. Lakin dövlət başçısı əmr veribsə və artıq döyüşə çağırılıbsa insanlar, müsəlmanlar artıq bu zaman valideynin icazəsinə baxılmır. Valideynin icazəsinə baxılmır. Sual verən burada soruşur ki, əgər e, döyüş zamanı E, şərait varsa, yəni sakitlikdirsə, normal iki rükət qılmaq olar, yoxsa qorxu? Bəli, əlbəttə ki, qılmaq olar. Yəni normal şəraitdə söylədiyimiz kimi namazlar səfər qılınacaq. 4 rükətli namazlar zöhr, əsr və işa namazları 2 rükət qılınacaq. Məğrib namazı isə 3 rükət öz yerində qalacaq. Və həmçində namazları birləşdirmək olar. Lakin artıq döyüş olarsa, yəni düşmənlə artıq üzbəüz dayanmış olarsansa, bu zaman qorxu namazı nədir? Qılınır. Qorxu namazı qılınır. E, bu qədər qardaşlar, Allah Subhanahu taalaya dua edirəm ki, Allah Taala <clears throat> bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. Dua edirəm ki, Allah Subhanahu taala dövlətimizi qorusun. Allah Subhanahu taalaya dua edirəm ki, <clears throat> dünyasını, dünyasını dəyişənləri Allah Taala öz dərgahında şəhidlərdən qərar versin. Yaralı olanlara Allah Taala tezliklə şəfalar versin. Ailələrinə səbr versin və <clears throat> Allah Taala dövlətimizi qorusun və düşmənləri e, tezliklə bu torpaqlardan Allah Taala uzaq etsin. Amin. Əziz müsəlmanlar, yəni əgər kiminsə nəsə sualı varsa, buyurun suallarınızı qeyd eləyin inşallah. Bacardığımız qədər çalışaraq ki, suallara da toxunaq. va alaykum assalom va barakatuh E, qardaşlar buyurun, nə, kimin nə sualı varsa inşallah yönətsin. Vitr namazı işə namazından sonra qılmaq olar, yəni 9-da falan, yoxsa yatmamışdan qabaq qılınma. Əslən qalanda vitr namazı yatmamışdan qabaq qılınır. Yəni yatmamışdan qabaq qılınır və daha yaxşı yaxşıdır ki, əgər e, gec yatırsansa, məsələn 11-12-də yatırsansa, e, çalış ki, o vaxtı qılasan inşallah. Çalış o vaxtı qılasan. Amma yenə də belə e, tez qılsan heç bir problem yoxdur. Sübh namazına yatıb qalan adam zöhr namazının vaxtında birinci hansını qılmalıdır? Birinci növbədə tərtibə riayət etməlisən. Tərtib də odur ki, hansı namaz birincidirsə onu qılırsan. Deməli sübhü qılırsan inşallah. Sübh namazını qılandan sonra e, ondan sonra zöhr qılacaqsan, bəli. Ve yakık kardeşler. Allah razı olsun qardaşlar. Allah əmanət olun. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətuh.